Zayıf insanın hilesi küçük ise peki kuvvetli insanı erkeğine daha büyük manası da vermiyor mu hocam? Şimdi orada kadının zayıflıkla ilgilendirmiyoruz. Kadın zariftir, zayıf değil. Evet. Bence fedakarlıkta erkekten daha güçlüdür bir ana. Onun eğer Türkçe zayıf dersek da kullanır. Zayıf tam münasipi zarif diyoruz. Mesela erkek fiziki olarak güçlüdür. Evet. Ama irade bakımında kadınlar çok zayıftır. İlesi yok mu erkeğin peki? Tabii vardır. Evet. Ama e, mesela şeytanın hilesi yok mu? Var. Var. Kadının var mı? Var. var. Erkeğin de var ama kadının daha. var. Neden? Allah yani insanlar bir toplumu ifsad etmek istediğinde önce kadını ifsad eder. Kadını ifsad ettiğinde erkekler işine gitmiştir. Kadının barutu da nasıl? Kadını görecek sadece. Mesela düşünün e, erkeklere e, birkaç kadınla evlenme ruhsatı verirken neden kadına vermez? Fıtratı ayrı çünkü. Yapısı da ayrı çünkü. Bak şimdi ne diyecek bu? Neden? Baba hayır bulamıyor. Hayır, neden? Kadınlar bence nefsine hakim olmadı erkekten daha güçlüdürler. Evet. Tamam. O da, o da Hocam derler ki kulağını aç. Efendim? Ama öyle bir yapıdır ki fıtrattaki olgunluğu diyor. Ee, Tanrı'nın kalbi tek bir mezardır. Oraya bir ölür onu. Sizin hocam erkeğe kimse mezardır. Hatırlar ne derler biliyor musunuz? Bir kadın istese bir orduyu kandırır. Ama kadın istemezse ordu bir kadın kandırır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya niye kadın meselesini çok karıştırıyorsunuz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتاب أنزلناه إليك مباركا مباركا كتاب أنزلناه إليك مباركا من الله فاطر الحمد نيكن يا ربي ليذكروا ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليذكروا كم هكذا أولو الألباب آه، kitabun enzelnahu mübareken kitabun enzelnahu ileyke mübareken ne için? liyetedebberu ayatihi ve liyeddekkeru ondan sonra orada da durmadı ondan sonra ve liyeddekkeru ulul albab sabah namazı Mursalat suresini okudu? bu da Peygamberimiz bir süreyi yaşlandıran, saçını beyazlattıran bir sürenin biri. Altı tane biliyorsunuz hocam bunu anlattı. Evet, Mursalat. Orada öyle bir kamçı var ki acaba hissediyor musunuz o kamçıyı? Şimdi namazda tedebbür etmezsek ne zaman tedebbür ederiz? وَيْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ O kadar tekrar ediyor Allah. Bir kere de değil. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Ondan sonra neyle kapattı? فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ba'dahu yu'minun. E bunu okundu. Evet. Tabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Yani ne demek? Ben ne diyeyim başka yani? Bundan başka ne diyeyim ki bunlar iman etsinler? Bunu bir soruyor, Kimse anlamayacak. Öyle mu? Valla hoca anlatsın bana. Hoca anlatsın bunu. Ben şunu bakıyorum kardeşim. Siz yeni bir Müslüman değilsiniz. Dedeniz, babanız, dedeniz Müslüman değil mi? Hilafet buradaydı. Değil mi? Yeni bir Müslüman, Müslüman değil. Bir de ne olduğunu bilmemiz lazım. Bir neydi? Bir araç. Değil mi? Bir araç. Ben şimdi Türkçe bilmezsem ne anlatıyorum? Yani ben kırık Türkçe'mi anlatmaya uğraşıyorum. Ben de bunu diyorum. Rabbi sahli sadri ve yessirli amri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Dil neydi? bir araçtır. Bir vasıtta bu, anlaşmak için. Bu. Tarif ederler bunu. Evet. <coughs> Sadece o mu? Hayır. Dil de kültürdür. Peygamberimiz gelmeden önce Araplar nasıl konuşuyor? Birbirine nasıl salam veriyordu? Tâbe mesâukum, sabah sabahukum derler. Günaydın. Sabahul her. Bir şeyler söylüyor. Ama İslam geldi. Ne? Esselamu aleykum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamına bak, şuna bak, şuna bak. Bak, kültür bu. Maazallah, auzu billahi mineşşeytanirracim. Bir şey beğenmediği zaman Araplar ne diyor? Auzu billah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Maşallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Görüyor musun? Bu şekilde konuşuyordu. Yani bak bu geldi İslam. Böyle öğretti konuşmayı. Yani bu sadece bir araç değildir. Bu bir araç ve bir kültür. Bozuk insan kültür sahibi konuşmasına da bozuktur. Dili de bozuktu değil mi? Evet. Bak bu din yani kültür. Şimdi benim e, hassasiyetim nerede? Bak, biz Müslüman olarak Arapçayı önem vermiyoruz. Nereye önem veriyoruz? İngilizceye. Bak, İngilizceye. Bu İngilizce eğer biz önem vermeseydik diğeri kalır mı? Kalmaz. Bütün Müslümanlar önem verseydi bu Arapça ya ben bu namaz kılıyorum. Bak geçen ben dedim ki bak atahiyata diyorum bak. Atahiyat otururken diyordum. ben. Ettahiyatu lillah. Vessalavat vettayyibatu lillah. Ama ne kadar güzel ki. Subhanallah. Bazen hoca bilmiyorum. O kadar tatlı ki tekrarlıyorum ben. Geri dönüyorum. Bir kere okumuyorum. Siz söyleyin. Caiz midir değil midir? Devam lillah ve salavatu ve tayyibatu lillah. O kadar güzel ki. Allah'a selam verilmez. Bu şekilde. Bak. Ondan sonra ne geliyor? Esselamu aleyke eyyühen nebi. O kadar güzel ki. O kadar güzel. Bu oturuşunda. Bilemiyorum. Dolayısıyla diyorum bu parmak. Bak kalbimiz titrese bu da titrer diyorum ben. Titrer. Vallahi kanımız varsa titrer. Ne demek ya? Allah'a, Allah ne diyoruz biz Allah'a? Bak, ettehiyyatü lillah ve salavat ve tayyibatü lillah. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ondan sonra ne geliyor? Eşhedü en la ilahe illallah. Ondan sonra eşhedü en la ediyor. Bu lafı hissediyorsanız o la ilahe illallah nasıl çıktığını anlarsınız. Ya ben size ne diyorum? Bir insan güzel evi varsa Ne diyor? Arkadaş eş dostu çağırmıyor mu? Gel bakın bak şu odaya bak. Şöyle yaptım böyle yaptım. Kardeşim ben de diyorum ki Kur'an o kadar tatlı ki. Ya eyyuhennas diyor. Bak Allah. Ya Kod ca'atkum eyyuhennas. min rabbikum. Ve şifa ve rahmetun lil mu'minin. Kul diyor. Bi fadlillahi بِفَضْلِ bi وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا Bilemiyorum hissedebiliyor musunuz siz buna? فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا diyor Allah. Allah farihi sevmiyor bak. Allah sevmiyor bunu. Ama burada sevinmesini istiyor Allah. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا Arap suresinde ne diyor? وَفَرِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ne diyor Allah? وَمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ مَتَاعٌ وَفَرِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيا Bundan mı seviniyorsunuz diyor. Ne gidiyor sevin, sizin sevdiğiniz bir şey diyor. Kul diyor فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا Ne için ya Rabbi? Huve hayrun mimme yecma'un. Kardeşim siz tevhidi, ben şunu biliyorum. Ebu Zer ne kadar okuduk Peygamberimizden? Senelerce okuyorsunuz tevhidi. Yetmiyor mu? E bir adım atın ya. Bir adım diyorum. Bir adım atın dedim ben de. Şunu öğrenelim artık yani. Ha ben Türk'üm diye artık bunu öğren... Bak bu Kur'an Müslümanlara indi. Ya eyyuhannas diyor bak. Araplara demiyor. Ya eyyuhannas demiyor. İnsan mıyız biz? Ya eyyuhannas diyor. E Araplar demiyor. Arap var ki bak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مفتورا Sen diyor Peygamber diyor Muhammed ve artık Kur'an diyor okuduğu zaman bak, sen ile ve onları diyor perde çekiyorum. Evet. Yuhi ba'duhum ba'du ne? Zuhrufa kavli gurura. Allah şunu bak. yuhi ba'duhum zuhrufa kavli. Ne için? لِيَسْتَغُوا قُلُوبَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ O ahirete iman etmeyenler zevk alsınlar o laflardan. Kardeşim bizi bugünce o kadar hastalık var ki dediler. <coughs> Hocam da, bak şunu bile ben rahatsızım. Hoca format kullanıyor, deform kullanıyor, İngilizce terimleri. Bu esası var. Format ne demek? Şekillendirmek. Şekil Arapçacı kaldırıp da format kokuyor. Nasıl rahatsız etmiyor, oluyor, olmuyorsunuz? Bu düşmanlık var burada. Bu düşmanlık var burada yani. Arapçaya karşı. Zaten dil inkirafı yapılmadı mı burada? Yapılmadı mı? Yaptılar. Hocam, ee, tüm diller Allah'ındır <laughs> bak, İngilizce hükümeti veren bizi istiyor bak. Eğer bütün Müslümanlar Arapça bak, Arapça ya, Allah rızası için tabii ki biz Araplar için onu öğrenmiyoruz, okumuyoruz bunu. Bak. Eğer bütün Müslümanlar önem verseydi ne oluyor? İngilizce kıymetini kalmaz. O zaman bin, bin milyar Müslüman Arapça konuşacak. Ne de kalacak bu şeye? Ee, hoca bak ne dedi? Baş örtüsü için ısrarla gönderecek çocuğunuz istiyor. E, siz de ısrarla ister. Ders verin oku, şey, anaokuldan. Biz Müslümanız. kitabımız Arapça. Versin. Bak İngilizce verilmiyor mu verilmiyor mu? Hı? Ta kaç? Dördüncü sınıf. Önce şeydi. Altıncı sınıftan sonra mı veriliyor? Şimdi indiriyor. Neden? Hayır çok önemli çünkü. Çok önemli. Çok önemli. O memnun memnun herkesle memnun. Ha artık iyi ya şimdi bak bak da kötü olur. Tamam tamam tamam. Bak. Onun için diyorum. Burada bir savaş var diyor. Burada bir savaş diyor bak. Arapçayı zor gösteriyor. Öğrenmesinler. Ama Allah bak. Kamer suresinde kaç sefer diyor bu Allah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ Biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık diyor. Yalan mı? Yalan mı söylüyor Allah? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُزَكِرِ İsteyen var mı? Var mı isteyen? Yalan mı bu? Kaç kere? Bir kere değil. Hamed suresinde bir okuyun. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُزَكِرِ Kardeşim bak. Şimdi Arapça o kadar da kolay ki diyorum ben. Her dili de benzemiyor. Tabaka yetbahu bunu misal veriyorum ben. Tabaka yetbahu isimle. Ondan ne, ne çıkıyor? Tabih. Matbah bak diyorlar. Ben beş tane dil biliyorum Allah şükür. Tamam mı? Bir tanesine hiç Arap, böyle Arapçaya benzeyen bir dil yok. Bak. Türkçe bile diyorum bak. Pişirmek. Pişirmek yeri ne diyorlar? Mutfak. Çıktı değil mi? Bak. Pişirme Mutfak nerede? İngilizce'de bakarsan, Almanca'da bakarsan, Endonezya'da bakarsan aynı. Çıktı artık şeyden, kokundan. Ama Arapça öyle değil. Matbah. Tabahadan geliyor. Dini hala devam ediyor. Bina var diyor Arapçada. Koku bildin mi? Binayı da bilirsin sen onu. hangi dil böyle? Bak. Ya ondan sonra her yani Arapça profesörü yaratmayacağım ben sizi. Sadece hiç olmazsa okuduğu bak okuduğu dualar bile, süreler bile bakın. Eğer bak eğer önem verseydik neler neler öğreniyoruz biz. Ya sami'a yesma'u var orada. Sami'allahu limen hamide. Bunu sorduğumuz zaman bilmiyor. Estağfurullah. Senelerce namaz kılıyorsunuz. Hiç düşünmediniz. Ben ne diyorum ya namazdayım? Senelerce. Bak. Senelerce kılmıyor musunuz? Bileni bir kaldırsın söyle. Bir bakalım. Ondan sonra öyle. Bakın kardeşim. Ayıp. Yani bak. Uyanmamız lazım burada. Ben bunu uyandırmaya geldim. Burada böyle devam olmaz. Allah da namazı da bak kad aflahamel mu'minun allazinehum fi salatihim hasiun. Huşu da burada. Huşu neyle huşu oluyor ki sen? Bak hoca anlatıyor. Elbette ki hareket yardım ediyor senin kalbindeki. Hareket var ya Bak şöyle yapıyor. Neden? O da o da şey etki veriyor. Bir insan şöyle tapması ayrı. Bak şöyle tapması da ayrı. Tamam mı? Bak tamamen bu yardım eder bu. Hepsi birbirine. Dilindeki söylediklerine aklını da bak sala sala gitmesin. Düşün buraya. Kalk. O zaman beraber oluyor. Unuttuğu zaman yine okuduğu getiriyor seni. O gökte dili var ya, bak okuduğumuz var ya, o aklı şey eder. Peki okuduğumuz anlamazsak böyle çekeceğiz. Allah aşkına ben anlatmayayım, ben anlamıyorum. Bak geçen dedim ben bir şey, bir sohbete e, gitti. Çocuk Kur'an okudu. Ondan sonra hala bir çocuk. Subhanallah ben dedim. Bu çocuk anlamıyor. Ağlıyor dedi. Ne için? Sonra bittikten sonra yanaştın bende dedi. Sen ne için ağladın? Ya benim nefesim yetmedi dedi. Benim nefesim yetmedi. Eve dönünce babam bana kızacak. Estağfurullah. Ben başka bir şey düşünüyordum ya. Bak cevabını bak. Sen ne düşündün? Sese mi ondan? Yok acaba yani neden ki de bu başka ne olabilir ki diyordum ben oluyormuş. Ben bak. bak şimdi böyle bir Arapça sayısı var. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Yani hepsini anlamazsa ama kulliyete terk edilmez yani. Ala, alabileceği kadar alın. 24 saat veriyor ya. Her gün vallahi diyor bir saat şöyle ayırırsanız var ya yetiyor size. Yetiyor. Yetiyor ve şu geliştiriyor. Ee, televizyonda kaçırsın o boş lafla dedikodumu şunu bunu kaç saat ya Allah aşkına. Ha? Bak bu müminin şahsiyeti de de saydınız değil mi? Ani lagvi mu'ridun. Bak. Ani lagvi mu'ridun. Hani nerede biz lagvi? Çok seviyoruz bir lafıyı. Kardeşim benim düşüncelerim bu. Dolayısıyla bu Arapçaya bak bir de ümmetlik var diyorum ben. İnne hâzihi ummetukum ummetun vahide. Pakistan'daki sizin kardeşiniz değil mi? Endonezya'daki kardeşiniz de değil mi? İki kardeş nasıl konuşacaksınız ki? hacda buluşuyorsunuz. Ne konuşuyor? Bir de İngilizce konuşuyor ya Allah. Ayıp değil mi peki hocam? Ayıp değil mi? İki kardeş. Tamam diyor bak İngilizce diyor. O zaman ben o kadar pürsüm ki kutu bir laf, laf çıktı ağzından. Tiki var. Çünkü düşman. Düşman. O dil do dolayısıyla biz ben dahil ve çoluk çocuğumuzu ne? Arapça önemini hissedemiyoruz. Ve afir davan elhamdülillahi rabbil alemin. Buyurun hocam. Sen söyle hocam. Ha. <laughs> Hayati, Mesut'a ver de bir Kur'an. Mesut kuranı oku. Mikrofonu verin. Kur'an'dan başladık, Kur'an'dan bitirdik. Allah razı olsun. Bu arkadaşın iyi dinlerseniz anlamak için dinlerseniz şudur. Bu arkadaşlar şudur şeyler. Ama anlamak için. Evet. Her ne kadar bazı takılarda orada burada yani bir şey de olsa bir şeyler anlatıyor. Aşık kafirinden e, Arap kulübüne kızana kadar geldiği yere kadar sohbetinden 10 tane sohbet çıkarabilirim yazarım. Bunu diyor. E, ne var? Bırakın biraz Arapçayı fazlaca ölsün. İngilizce ölenlerin yanında onlara kızmıyorsunuz da buna ne yapacaksınız? Yanında bak forvetçi yok. <laughs> Yok forvetin yanında. Format. <laughs> Size demedim. Çünkü Az önce ben dedim. Sırf Kemal Aksu da yarın kelimelere gider. Anlaşılan Neden Latince bir kelime var? Kullanmayalım. Arapçada bunun aslı var bizde. Değil mi? Bak. Onu koyuyorlarsa bunu devam edelim. Onu koyuyorsa bir kasıt var. Bize bir fitne sokmak istiyorlar. Evet. Bunu engelli şeyden, bu dinler arası diyalog dersinde en son beş kadık seminerde bir dakika. En son dinler arası diyalogda anlattım bunu. Neden diyalog koymuş? Mutlak bize disipline sokmak zorunda. Evet, dur, kafaları karıştırıyor. Bu kelimenin karşılığı yok. Bizde var. Onun için e, Arapçayı tavsiye edemiyor. İngilizceyi arkadaş. Neden yani Arapça konuşmayalım? Buna da diyelim. Bu da güzel. Eğer bir ümmetçiliğin pekişmesi gerekiyorsa <clears throat> herhalde iletişim bile Arapça olmalı. Hepsini yapamasak bile kimi terk etmememiz gerekiyor. Bu da doğru belki biraz fazla lüzumundan fazla ölüyor. O sorun öyle bir şey yok. Var mı? İngilizce konuşacağına ne var? Ölüyor diyor bak sonra. Ölüyor mu? Değil mi? Arapça mı? Evet. Ben de uyuyorum. Çünkü Kur'an'ı bildim. Evet. Şimdi. Naber? Öbür dilleri. Mesela Allah Azze ve Celle beni Türk yarattı. Bunu Endonezyalı. Bize sormadı Türk maraklı olmak. Efendim. Yalnız de böyle. Böyle diyorlar. Sebesini bilmiyorum. Artık böyle. Onun için bu, bu adamdan istifade eder. Evet. Mesut. Bir Kur'an oku. Bu işimiz değil. Kapatın o zaman da. O zaman Kur'an dinleyelim arkadaşlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولا enzelna hadel Kur'ane ala cebelin bu Kur'an'ı diyor cebele indirseydik diyor. La ra'aytahu haşi'an mutasaddi'an min haşyetillah. Cebel, taş. Bu halini diyor göreceksiniz diyor. Boş boşuna mı onu söylüyor? Kardeşim bunu diyor, dün duyduğumuz zaman ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Aramız lazım. Ne yapmamız lazım? Dinle. Allah ne diyor burada bak. Ne diyor? Kul aminu bihi av la tu'minu. Peki, ister inan, ister de inanma diyor. Kul aminu bihi av la tu'minu. Devam edin. Peki. Hop. Devam. Ayetin devam. Bilen var mı? İsra suresi قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليه يوليو İnnellezîne utul ilme min qabl. Şimdi sen manasını İnnellezîne utul ilme min qabl. Muhakkak diyor, şüphesiz diyor. Sizden önceki insanlar, ilim sahibiler diyor. İza yutla aleyhim. Onları Kur'an okunduğu zaman ne yapıyorlar ya Rabbi? Bak. Ne yapıyorlar? يخرون للأذقان سجدا هم سجدة كبارلا تزم هذا بيتين ما هاي ويقولون سبحان ربنا تركتي يجسن يا ربي جر يجسن يا ربي جر إن وعد ربنا lemaf'ula. Mutlaka ki Allah'ın verdiği söz var ya gelecek. Kıyamet günü geldi, hesap günü geldi. Her şey aklına geldi. O kadar korkuyor. Ondan sonra ne diyor? وَيَبْقُونَ لِلْأَذْقَانِ Ağlamaya başlıyorlar. <laughs> Ağlamaya başlıyorlar diyor. ويخرون للأذقان ويزيدهم خشوعا Böylece huşuları artar. Böylece işte huşuları artar. Neyle huşumuzu arttıracak ki? Neyle? Ha? Neyle? Evet. Otur. Tamam. inşallah. Allah razı olsun. İnnellezîne utul ilme min kabli diyor. Şüphesiz ki diyor. İlim sahibi diyor. Bak, ilim sahibi vasfı böyle olmalı. Bak. İnnellezîne utul ilme mutlaka diyor ki sahipleri böyle diyor. Cebel diyor ne diyor? Lara aydahum haşian mutasaddian min haşyetillah. Ve tilkel emsalu nadribuha linnas. Biz böyle işte misal veriyor. Ne ki? Düşünsünler. Bak, düşünsünler diye. Düşündük mü biz? He? Düşündük mü? Evet. Namaz da düşünmüyorsa peki ne zaman düşüneceğiz dedi ben. Kur'an ne okuduyduk biz? Namaza okunmuyor mu bu Kur'an? Tutun oku, kılalım o zaman. Tamam kılalım kardeşim. Tamam. Razısınız mı? Tamam. Eğer biz de öğrenemiyorsak diyor, çoluk çocuğumuza teşvik edelim. Bırakmayalım bu çocuk, çoluk çocuğumuza. Bizim gibi böyle cahil kalmasınlar. Öğrensinler. Üretelim. Teşvik edelim. Bu Arapları dili değil. Bu Müslümanın kitabıdır. Ya eyyühennâs diyor Allah. Ey insanlar diyor. kad جَاءَتْكُمْ مَوْئِبَةٌ Size bir, bir öğüt geldi diyor. kad min min rabbikum rabbikum ve şifa'u ve şifa'u ve رَبِّكُمْ lil mu'minin kul bi fadlillahi ve bi rahmeti De ki diyor Allah'ın faziletiyle fe bi فَبِذَٰلِكَ Bundan sevinsinler diyor bak Allah. Bundan sevinsinler diyor. قل فبذلك وب... قل فبذلك وبرحمته فبذلك فليفرحوا huve hayrun mimme yecmeun. Sizin topladıklarınız var ya daha hayır diyor Allah. Bu Kur'an var ya topladıklarımızdan daha hayır diyor Allah. Yalan mı kardeşim? Yalan mı? Yalan mı? Yalan mı yoksa biz mi anlamıyoruz? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Vay o yalancıları haline otur. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ Ben kendime okuyorum kardeşim, size okumuyorum. Hiç olmazsa namazda bak, yalan söylemezse Allah'ın tarafından yalan söylüyoruz biz her gün. Demiyorsun mu? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Demiyor muyuz biz? Her gün yalan söylüyoruz biz. Ee, yalancı değil miyiz biz? Hangimiz doğru? Hangimiz doğru? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana kulluk ediyorum. Ve ancak sen de talep ediyorum. İyice insanlardan bir talep ediyoruz. Her namazda onu diyoruz. Biz her namazı yalan söylüyoruz. وَاِذُنْ يَوْمَ اِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Elhamdülillah. Evet. Allah razı olsun. Şeyh Kemal'ın nasihatlerinden dolayı. Bitti mi? Bir daha diyecek mi? Son mu? Ee, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı kardeşler? Ee, bir dahaki seneleri inşallah 15-16 Mayıs'ta düşünüyoruz. Allah izin verirsin şimdiden tarihi verelim. Bir hafta öncesinde de cumartesi günü bayanlara sohbet olur. Kendi aralarında sadece birden beşe kadar e, onu da değerlendirmek isterseniz şimdiden duyuralım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim e, ecirlerinizi boşa çıkarmasın. Buraya kadar gelerek hepimizi ihya etsiniz. Allah da sizleri mağfiret etsin menzilinize kolay gitmenizi ve tekrar bizi anmanızı ve bizlere dua etmenizi istirham ederiz. İnşallah birazdan pideler geliyor. Pideden sonra kimliklerinizin hepsi cebinizde istediğinizi yapabilirsiniz. Tabi namazı birlikte kılarsak hoş Ama gitmek isteyen kardeşlerimizin kimliği cebinde almak isteyene yerimiz, gönlümüz geniş. Şimdi benim hepinize selamun aleyküm ve